اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله استعين بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل الحق ملتبسا علينا فنضل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير الضالين ولا مضلين يا أكرم الأكرمين اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا في شعبان اللهم حبب إلينا الإيمان والقرآن وزينهما في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا برحمتك من الراشدين اللهم يسر ولا تعسر اللهم بارك وتمن بالخير لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم أما بعد sva hvala i zahvala pripadaju samo Allahu, savršenom gospodaru svih svjetova, koji jedini smije i mora da bude zbog svega hvalen, da mu se na svemu zahvaljuje i da mu se svaki ibadet upućuje. Njega hvalimo zbog njegove savršenosti i potpunosti u svemu. Njemu zahvaljujemo na savršenom i potpunom uređivanju i odrađivanju i propisivanju, to jest na svemu, od dobra i zla koje nas zadesi, od onoga što nam je drago i što nije, je savršen, ne greši, tako i najbolje. Od njeg pomoć, oprost i uputu tražimo. Bez njegove pomoći ništa ne možemo. Ako nam ne oprosti, kaznu smo već zaslužili. Ako ga Allah uputi napravi put, tome nema zablude na ovom svijetu će biti siguran i sretan na onom svijetu spašen i radostan i u džennetu će vječno da uživa ako ga Allah subhanahu wa ta'ala pravedno u zabludi ostavi, tome nema ni usrećivača, ni pomagača, ni upućivača, ni iz vječnog džehennema izbavljivača. Allahu salavat i salam neka su na Muhammeda, Allahova poslanika, njegove ashabe, njegovu porodicu i sve one koji se iskreno, ispravno drže njegovog sunneta do sudnjega dana, a zatim nastavljamo sa govorom sa govorom o sudnjem danu. Govorili smo o smrti. Govorili smo o životu u kaburu. Govorili smo o proživljenju. Malo nešto o smaku svijeta, o praznacima sudnjeg dana. Nećemo govoriti iz jednog prostog razloga zato što predznake sudnjeg dana dočekat će neko, a sudnji dan od nas doživjet će svako. To je naš dan, dug dan, najvažniji, najbitniji dan, nekome najsretniji, a nekome najnesretniji dan, za koje se cijeli život priprema musliman. I zbog toga je bitno da se insan upozna sa ovim danom posebno, i više nego sa bilo kojim drugim danom u našem životu. Ibn Kajim Rahimahullah u Nuniji kad spominje o tome šta je znanje, kaže da je znanje spoznaje Allah kroz njegove imena i svojstva, spoznaje njegovih propisa, naredbi i zabrana i spoznaje sudnjih dana. Jer mi smo stvoreni da Allahu robujemo i da kao takvi, ako ispravno postupimo, na sudnjem danu ispit položimo i u džennetu vječno uživamo. Allah to hoće i poziva i kaže Wallahu jede ila ina dali se nam wa jehdi me ješa u ina sirati mustaqim. Allah poziva u kuću spasa i upućuje koga hoće napravi put. Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Allah hoće da vam primi pokajanje, da se pokajete pa da vam primi, da se popravite. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما a oni koji slijede sve strasti hoće da s pravog puta skrenete, daleko odlutate. Yuridu Allahu an yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insanu da'ifa. Allah voli da vam olakša, a insan je slabim stvoren, kao slabić stvoren. I mnoge druge stvari govore i ajeti i predaje i dokazi govore da je cilj našeg stvaranja i ono što Allah voli nama, a nije nas natjerao i neće nas natjerao, zato većina neće postići, je da robujemo iskreno ispravno i da ispit položimo i da u džennetu vječno uživamo. I Allah subhanahu wa ta'ala pomaže svakog ko tim putem i pomoći. hoće. I shodno tome kolika nam je namjera i žena ka tome toliko krenemo polako da radimo dijela, Allah otvori puno više i učvrsti i pomogne puno više i zaštiti. Istino je rekao koji je rekao da nas je Allah pomagao u bitkama za koje nismo znali da postoji. I sačuvao nas u prijetnji za koje nismo znali da postoji. I omogućio nam stvari za koje nismo znali koliko su teške. Jer nema ništa lahko osim ono što Allah učini lahkim. Allah kad hoće teško učini lahkim, kao što je došlo u Zato je spoznaje sudnjeg dana bitna stvar. stvar jer na tom danu će se pokazati ko je uspio, a ko je propao. Na tom danu, kad se urok puhne prvi put, pa zvijezde popadaju, sunce sja izgubi, nebesa raspuknu se, zemlja drugom zamijeni u jednom periodu kojem smo govorili prošli put, puhnuti se urok drugi put, pa će ljudi progledat, krenut na mjesto skupljena, sakupljeni biti, i vidjet će zemlju drugačijom nego što jeste. I vidjet će nebo drugačijim nego što jeste. Prošli put nisam spomenuo, a ispravno je da će se nebo tri puta da raspukne dok se u potpunosti ne raspadne. Prvi put je između dva puhanja. Odnosno kad se prvi put puhne, pa će ljudi tek primijeti kad proživljeni budu. Da će nebo da se napukne, raspukne i promijeni. Ovo što mi vidimo nije nebo nego prostor između neba i zemlje. Ovaj zrak i ovo plavetno. Nebo je onako kako je opisano u predajama. 500 godina čelična ili železna ploča sa vratima koje čuvaju meleci, otvara i zatvara ih koloči. To nebo Allah subhanahu ta'ala opisuje kao potpun sklad građevina koja nema mahane. Allah tako odredio, Allah tako naredio u smislu građevinskom. Gledaj koliko hoćeš, nećeš naći raspuknuća, napuknuća, krivine, neke manjkavosti. Ako, ako je tako kao što ga opisuju da okružuje zemlju sprem njenog oblika, tako je. Ne može biti kad bi neko mjerio i uglove i ostalo, najbolje. Tako je sad. I tako će biti sve do prvog puhanja uroka. Kad se urok puhne, Allah će nebo zamijeniti drugim nebom, to je drugačijim izgledom pa će se napuknut i iskrivit, izvitoperit, onako kako on lazno. Ljudi će vidjet nebo i primijetit će na njemu puno tih nepravilnosti. Mijenat će boje. I više predaje ukazuje će mijenat boje. Jedna je i sura Ar-Rahman. Fa idan šakati sama'u fa kane tvrdeten kad dihan. Kad se nebo raspukne i bude, kaže, ružičasto pod put, put ključalo ulja, tako prevode kod nas, ili bude ruža poput boje, ili bude ruža u bojama, pa neki kažu da će čak dobiti oblik ruže. Neki kažu da će mijenjati boje kao što ruža mijenja boje. I skoro svi komentatori spominju da će nebo da mijenja boje i da mijenja izgled. Da će biti zeleno i žuto i roze i crveno I to će biti ljudima čudno jer nisu tako nabrali, nemoj to da vide plavo nešto i nazivaju to nebo. Niti ovo što vidimo nebo, niti to boja neba. Tek će se vidjeti tad na sudnjem danu. I bit će vidljivo nepravilnog oblika. I ljudi će stajat na mahšaru, goli, bosi, neobrazani, skupljeni stisnuti, odnosno raštrkani, pa će se nebo drugi put raspuknuti. I poče da odvaljuje polako. Pa će se desiti ono što sam govorio prošli put. Silazi će meleci postupno i okruživa stvorenja. Sedam nebesa, sedam safova. Ali još nepo neće potpunosti se razpost. Potpunosti nestati. Ostaće, ali u takvom obliku da će biti pukotine velike, da će se početi da guli i da će meleci sići s njega i okružiti s stvorenja onda će stvorenja dugo da čekaju, da se uz noji kupaju, da im sunce se približi ko minu. Nakon što je sjaja izgubilo, bit će približeno i bit će pojačano. Pa će biti nesnosna vrućina, međutim Allah subhanahu ta'ala na onom svijetu je stvorio stvorenja drugačijim nego što jesu. I bit će jači. Moći će da vide ono što sad ne vide, mi ne vidimo do neba, a nebo se vidi. Samo kad je naš pogled mogao da dopri. Tad ćemo vidjeti. Daleko. I moći ćemo izdržati i morat ćemo trpjeti. Ako nas Allah time iskuša, molim Allah da nas spasi, jer neće svi morati to da trpe. Blizinu i toplinu sunca koje će više da grije nego sadašnji. Približit će se sunce na milju, pa će se svako u svom znoju kupat sprem greha koji smo preostali koje nije u kaburu očišćeno, koje nije Allah uprostio prilikom smrtnih muka ili tokom života. Pa će nekome znoj dopira do članaka, nekome do koljena, nekome do pojasa, nekome do prsa, nekoga će zapljuskivati ili do resica uši ili do pola uha. To je zgušit će se u svom znoju. Jedni pored drugih, kaže se u vjerodostavnom hadisu, da će 70 lakat, odnosno 35 metara znoj od insana ići u zemlju natopiti zemlju, toliko će je biti. Biće im tijesno i bit će im vruće. I Allah će da se svako znoje onoliko koliko grijeha ima i da je to bit čišćeno od grijeha za vjernike i kazna za nevjernike. I svako će se u svom znoju kupat, pored toga što sjedi pored drugoga ili stoji pored drugoga tačnije, neće imati problema sa njegovim nego sa svojim. Jer Allah ne kažnjava ljudi zbog tuđih grijeha, nego svako će odgovarati za svoje pa će tako jedna skupina u hladu Allahova subhanahu wa ta'ala arša da bude na suhom, na finom mjestu, bez toplote i bez sunca. To su onih sedam kategorija koje je poslanik sallallahu alaihi wa sallam spomenuo gdje je dostojno hadisu sahihu, pravedni vladar i mladić odrastao u pokornosti Allahu i onaj ostalih koji se nabraje, da ih se ne nabraje. Drugi će se sprem svojih nedjela mučit tako i dugo će tako stajati. Prvo će dugo biti na mahšeru stajati onako, okrenut će se za glasnikom. Pa će se desiti promjena prva, a to je da pukne nebo i da siđu meneci. Pa će i meneci redat se polako, saf jedan, pa drugi, pa treći, koliko Allah tjedni. Pa će se obrušiti Pa će nastati, znači, opet dugo čekanje Stojeći će čekati. I onda će se desiti ono što Allah subhanahu wa ta'ala spominje هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور Zar oni čekaju, a kritika je nevjernicima na ovom svijetu, da im dođe Allah, to jest onaj vakat kad dođe Allah, sa oblacima i melecima i kad sve bude presuđeno i završeno. a Allahu se sve vraća. Puknut će nebo i potpuno se raspasti i nestati. Pa će se gospodar svjetova pojaviti. Prvo će se pojaviti oblaci, prije toga su došli meleci. Do, doći će i donijet će arš sedam toga dana nosača meleka arša i sići će i prići će i približit će se Allah subhanahu wa ta'ala kao što kaže وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًا doći će tvoj gospodar, a meleci već u safovima, saf do safa, red do reda. Vađi e jaume idim bi džehennem i dovešće se toga dana džehennem. Na drugom mjestu kaže Vuzlik fetil džennetu lil muttaqine gajre ba'id Približit će se džennet bojaznim na nedaleko. će bit, doveden će bit džehennem onako kako je opisano sa hiljadama, odnosno sa namestiljana pogledaca i sa namestiljana meleka koji svaki od njih nose. Doći će žedan, željan onih koji su za njega. Bijesno šišti i huči svoj vrat isteže i očima gleda i koga pogleda, u njega će ući. Kasnije. Doći će Allah subhanahu wa ta'ala i proći će koliko Allah htjedne da prođe, pa će ljudima nesnosno sve to postati. A u jednom od tih momenta, razilažen je kod oneme koliko znam, da li će biti kad, dođe, kad vidje džahennem ili kad se pojavi gospodar svjetova, bit će ono za što Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَتَرَا كُلَّ أُمَّتٍ جَاثِيَ Vidjet ćeš, kaže, svaki umet na kolenima da kleči. U jednom od tih najstrašnijih momenta ljudi koji su stajali noge će im se ostraha osjeći. Pa će svi na koljena past. A zatim kad počne već suđenje, neki kažu to će biti kad bude proglašeno početak suđenja. onda će svaki umet biti pozvan prema svojoj knjizi, o tome kasnije malo. U tom po momentu će se desiti ono što Allah hoće da se desi, pa će Allah nadahnuti neki da traže šefaat, pa će čak reći daj da ovo završi makar u džehennem. Pa će početi ljudi da traže šefaat, a o šefaatu ćemo imati posebno predavanje, da ćemo se opet sjetiti, sjetiti tako Bog da nekih od ovih detalja bitnih pa će nakon što se desio onaj veliki šefat kad Muhammed sallallahu alejhi ve sellem zamoli gospodara onako kako mi je već najavljeno počet suđenje počet hisab na suđenju danu su najbitnije sljedeće stvari proživljenje izlaganje dijela polaganje računa uzimanje knjiga, dijela, vaganje dijela i konačna presuda. Ove detalje ne mora svaki musliman znati, ali ko sazna mora o njih vjerovati, jer su došli u Kur'anu i sunnetu. Musliman mora znati da ima tamo proživljenje i da ima suđenje i da ima nagrađivanje i kažnjavanje. I onaj kulto to vjeruje, vjeruje u sidnji dan. Zatim je obavezan svaki musliman da zna svaki detalj za kojih čuje i ko neki nekira nešto nakon što sazna da što Kur'an i sunetu vjeruje u to, on izlazi iz vjeri. Jer Allah ne i poslanik nalaže. Ali ako bi insan negirao iz znanja neke od ovih sporednih stvara, iako nisu nebitne, ili zato uz nekakve šubhe i vesvese, ako nije znači negirao proživljenje ili polagane računa ili dženeti džehennem, taj se smatra novatarom i grešnikom i neznalicom ili se poduči ili ako ima šubhu raspravlja se s njim pa ako ostane sa svojom šubhom ne tekfiri se zbog toga I zato imamo sekte koji su negirali neke od ovih stvari, a nisu zbog toga proglašeni nevjernicima, ali nema osobe koja je rekla nema proživljenja, a da nije proglašen nevjernicima. Allah kaže, za'ma ledine kafaru, alle yub'athu. Umislili su nevjernici da neće biti proživljene. Kul bela wa rabbi, reci tako mi, naravno tako mi smo gospodara, da tuba'athunne, thumma natunabba'unne bima amiltu matalike ala Allahi esir. Thumma bit ćete sigurno proživljeni i bit ćete obavješteni onome što ste radili i to je Allahu lahko. Pa Allah ih naziva nevjednicima ko vjeruje da nema proživljenja, ko kaže niko se tamo nije vratio i tome slične stvari. Čekat će ljudi pa će biti spomenuto i najavljeno da suđenje počne. Doći će meleci poredat se to jedna vrsta melika, što ne znači da i ostali nisu među njima, nemamo detalja, ali se isto tako spominje da će doći meleci pisari i donijeti knjige. One knjige koje su nam pisali, a mi svojim riječima, svojim ubjeđenjima i svojim dijelima im diktirali. Nikakve nam zulom nisu učinili. Pa će oni držati naše knjige, knjige naših dijela. I svakom ummetu će biti dovedena knjiga kullu ummetin svakom umetu će biti dovedena knjiga kao što spominje u ajetu tu da ajna kitabih ali umetu džavne ma kuntum ta'manu svaki umet će biti pozvan prema svojoj knjizi danas ćete kaže biti nagrađeni za ono što ste radili isplaćeni za ono što ste radili pa ima jedna knjiga za naš umet u kojem su sva naša djela I ima svaki od nas svoju knjigu koju pišu meleci koji je Allah obavezao da pišu meleci pisari kiramen katibin. Pa će prvo biti umeti pozvani ka svojoj knjizi. E tu će, kad Allah htjedne onako kako htjedne, ovo su stvari gajba, mi samo vjerujemo ono što je spomenuto. Ne možemo ni, da slopimo taj mozaik, jer je to drugi svijet. Niti ćemo pokušati. Čak se oko da ovih dešavanja razilazi ulema, zato što jednom hadis spomenuto ovako, u drugom onako. I imaju pravo da se razilazi. I složili su da šta god kažu, to je pretpostavka moguće. A moguće da je ono drugo ispravno. Ne tvrde da je to tako, sto posto. Pa je šehol Islam spomenuo jedan redoslijed. Ali ono na što ukazuju dokazi, na što, što je najpreče da se vjeruje, da će prvo biti takozvano polijetanje knjiga, poput ptica. Da će Allah narediti ili dopustiti da knjige od meleka polete ka njihovim vlasnicima. Pa će ljudi pružiti desne ruke, jer je Allah subhanahu wa ta'ala naredio, objavio da oni koji u desno dobiju knjigu uspjeći. Kaže šeh ovdje redi da pročitam ovo. Fetun se bol mevazin. Prije toga kada vatedno minhumu šemsu vajul džimuhum približit će im se sunce i zapljuskivat će ih znoj. Rekao sam da je ovo samo jedna od faza, od jedna od vrsta kažnjavanja znojem, jer neće svakog zapljuskivati, to jest ulaziti mu u usta, nekome će to biti manje od toga shodno djelima. Fetun se bul mevazin, fetuzanu biha a'manu na ibad. Postavit će se, kaže, vage kojima će se vagati dijela ljudi فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون kome budu teška ili prevagnu dobra djela, takvi su uspjeli, kao što Allah kaže u Kur'anu ovaj ajet, ako me kaže budu lahka dobra djela, takvi su propastili sebe, u žehennemu će vječno biti. Van tunšaru davavin, postavi, raširit će se, to je spoletjet će, kao što je došlo u opisu, knjige dijela, وَهِيَ سَحَاهِفُ الْأَعْمَالُ A to su, kaže, listovi na kojima su djela. فَآخِذٌ كِتَابَهُ بِيَمِنِهِ وَآخِذٌ كِتَابَهُ بِشِمَانِهِ أَوْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ Neko će uzeti kuć, knjigu u svoju desnu ruku, a neko u lijevu ili iza leđa. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ Svakome čovjeku će mu okačiti njegova djela oko ovrat. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا I kaže, izvadit ćemo mu knjigu na sudnjem danu koju će otvoreno čitati iqra kitabeke kefa bi nefsike njevma neke hasiba čitaj svoju knjigu dovoljno je danas da sam protiv sebe sve dok budeš sam sebi možeš obračunati ويحاسب الله الخلائق pa će kaže Allah presudit stvorenjima ili ljudi će polagat račun pred Allahom ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه osami će se sa vjernikom pa će mu potvrditi njegove grijehe. Kema usife tarike fil kitabi wa sunnati, kao što je opisano u Kur'anu i sunnetu, wa ammal kafiru fanaju hasebune mu hasebeten men tuzenu hasenatuhu wa sedjiatuhu, a što se tiče nevjernika, nevjernika, oni neće, kaže, fa ammal kufar, što se tiče nevjernika, oni kaže, neće biti polag, ovaj, obračunavati obračunom ono kome se vaga dobro i loše, što fa innehu la hasenati lehum, oni nemaju dobrih dijela, ولكن تعد أعمالهم فتحسى فيوقفون عليها ويقررون بها ويزون بها كشت jednoj od ovih primjeraka. Nego će, kaže, pobrajati im se njihova dobra djela, procijenit, potvrdit i onda će za to biti isplaćeni, odnosno kažnjeni. To je ono što je šeheh ovdje nas pisao i što, što će biti tema večerašnjih komentara sa, inša Allah, puno obširnim stvarima blago razilaženje, iako su, kažem ti, složni da to i ne utječe ni nešto specijalno, je da li će se prvo dijela raširiti, knjige poletjeti, ili će se vagati dijela. Na osnovu će vaganje o kojoj ćemo govoriti kasnije, preče je da se prvo spomene i kaže i vjeruje da će prvo knjige listovi da polete. Pa će znači prvo listovi da polete, pa će vjernici i munafici digni desne ruke ali vjernicima će sletiti u desnu ruku njihove knjige, a monaficima će prazne biti. Pa će po jednom mišljenju, zašto nema jakog dokaza, monafici sakrit ruke iza leđa, znaju lijeve, je znaju da slijedi u lijevu ruku. A po drugom mišljenju, postoji više vrsta ili oblika ili stanja ljudi na sudnjem danu shodno njihovim nedjelima, misli se ovdje na nevjernike i na grešnike, pa će jedni bit, ne kažem, normalno proživljeni, a drugi izopačeno proživljeni kako su živjeli na ovom svijetu. Pa će jedni, kaže, biti tako svezani da će im se vrat okrenuti naopako, kika za, za pete svezat, a lijeva ruka iščupat, odnosno okrenut, tako će biti uvrnuti da će im lijeva ruka biti iza leđa. Pa će jedni dobiti u lijevu ruku normalno, u lijevu ruku normalno nevjernici, a drugi će, kaže, dobiti u lijevu ruku, ali tako kako, kako mi je stanju ruka. Pa će tako, znači, dobiti lijevu, u lijevu ruku iza leđa i tako će je čitati jer im je glava okrenuta tamo i sve za, za pete. Pojete da Allah subhanahu ta'ala kaže ikra kitabek, čitaj svoju knjigu. Kefa bi nefsike neuma neike hasiba, dovoljno je, ćeš sam sebi, sam pred sobom račun položiti. Sam sebe obračunaj. Jer ne možeš negirati ništa. Ono po čemu je specifičan sudnji dan i su pravila kako Allah subhanu ta'ala sudi. Prvo je pravda, principi suđenja. Prvo je pravda. Drugo je što će ljudi moći da vide svoja djela. Treće su svedoci. Četvrto je milost Allahova koja se ogleda u tome da će se umnogostručiti dobra a nećete dodati na loša djela. I peti princip je to da Allah subhanahu wa ta'ala nikoga za tuđe grehe neće kazniti, nego samo za njegove. Jedno ono što je uzrokovao. Pa se spominje na nekim mjestima da će ljudi biti odgovorni za sebe i svoje sljedbenike. I to nema kontradiktornosti sa, sa ovim što sam rekao, jer oni su uzrokovani. Ko bude uzrok pravog puta nečijega, Šta god ovaj uradi od sevapa, njemu se preslikava. I ko bude uzrok grijeha ili nevjerstva ili zabude nečije, šta god ovaj uradi od grijeha, njemu se preslikava. I to nisu tuđi grijesti, su njegovi, on ih je uzrokom. Pa i mi na dunjalku znamo da je svejedno da li ja nešto napravio ili platio nekome da napravi. Opet sam ja to htio, to je moje. I niko neće reći nije ovo moje što sam platio, što nisam svojim rukama napravio, nije moje. Nego što kupiš tvoje i što napraviš tvoje. E tako je i s ovim stvarima. Ti ga uradi, ali ga ti uzrokova, isto ti doći. Pa je bitno da insan se trudi da bude uzrok dobro i da radi dobro, a da se pazi toga da uzrokuje zlo i da radi zlo. Biće ljudi koji će iz velikog straha negirat i grijehe i širk i svjedoke. Pa će Allah njedima pokazati knjigu, jednima će izvagati, pokazati kasnije, pot neki će dovesti svjedoke, a neki će sami protiv sebe biti svjedoci kogod se pobuni, bit će poražen tako što će mu biti dokazano i što će na kraju morati da prizna. Ono što, po čemu se ističu vjernici na ovom svijetu je to da se ne pune protiv bilo čega što dođe od Islama. Ne primjenjujemo mi sve, daleko smo mi od toga. Mi smo mi meleci i umrijećemo, nećemo sve primijeniti. Nećemo sve ostaviti, nećemo sve uraditi kako treba. Ali mi vjerujemo bez sumnje da je tako da su propisi najbolji, da tako treba, da su naše greške naše greške, a ne dobre stvari, da je ono čudno tamo nepojmljivo razumski za nas od onoga što je Allah obavijestio, istina je da je isti, zaista tako, makar ja to ne shvatio, i ne bunimo se ni protiv čega. Na danu, kad vjerni bude polago račun, bilo da ga bude Allah pitao, kao što će biti stane sa nekima, jesi li to uradio, reće jesam, ili uradio se to i to šutjeće. Ili ako ga pita zašto si to uradio, šta god da kaže, zna da nema opravdanja. Uglavnom neće se vaditi, neće se pravditi, neće negirati. Pa će dobro proći. Dok ovi koji budu negirali, same knjige su dokaz protiv njih i sami svjedoci su dokaz protiv njih, a nekima će, kao što je došlo u opisu u Sahiju za munafika, a moguće i nekim drugima, Allah zapečati tu usta kad on kaže da treba niko protiv mene da svjedoči, dovoljno sam ja sebi svjedok. Zar nisi rekao dovoljno si ti sebi protiv sebe? Pa će Allah reći jesi dovoljan si i zapečati će, zapečati će mu usta pa će svaki organ da govori ono što je radio. Na kraju će samo preostati kad mu se ponovno dozvoli da priča, da proklinje svaki svoj organ pojedinačno. Jer kaže za vas sam se pokušao zauzeti da ih spasi od vatre. Da je to radio na ovom svijetu, Allah bi ga pomogao pa bi se spasio. Međutim, na ovom svijetu ljudi se prepuste i svoje organe upropoštavaju, ja čineći harame ruše i zdravlje i zarađuju njim džehennem i on onda dođe na sudnjen dan da se vadi i da sve znajuće i pokuša ulaž utjerat, a to mu samo propasti pa tu poveća na kraju. Kad list knjige polete, i dolete, neki kažu da je to tek u trećem susretu sa Allahom subhanahu wa ta'ala na osnovu jednog hadisa oko kojeg ima razilaženje, ima prekida u senedu. Pojenta je da će biti više razgovora sa Allahom uvršenim. Da li su to dva ili tri? U jednim od tih razgovora će ti se pokazati djela. Uradio si to i to. Tad i tad da će neko spomenuti opravdanja, neko negirat, neko nešto, neko nešto. I ta će biti ove rasprave. U prvom ili drugom, oni koji kažu da imaju tri, će se dešavati to. Ljudi će razgovarati s Allahom. Tek u trećem, konačnom razgovoru gdje će se iz presudu svako dobiti, knjiga će doleciti. Pa će ići se na, vaga, na vaganje, pa tek onda na presudu kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Posle toga ide prelazak preko sirata. To je poslati će ljudi da idu u džennet. Svi. Evo džennet približen, ispred njih džehennem, samo pređi preko džehennema i ide u džennet. Pa će s koje za dženneta prijeći, a ostali ili baš će ni biti ili propasti. Sa onim što imaju od rezultata. Kaže, šeh je prvo spomenuo vaganje, pa onda knjige dijela. Međutim, došlo je u opisima, kao što Allah kaže u Kur'anu i u mnogim hadisima, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْتَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُدْرَمُ نَفْسُمْ شَيْئًا Postavit ćemo, kaže, vage precizne, pravedne na sudnjem danu, pa nikome zulum neće biti učinjen. Od tih vaga, ehli sunet val džemaat vjeruje da ima vaga ili vage. da je to stvarna vaga koja ima znači dva tasa, ima pokazivač koji pokazuje tačno koliko su ono na izgled ravni, da pokazuje u milimetar, u gram, u miligram, u što, najmanje, mithkalu zarrati min hardelin, hardelin, min habbeti min hardelin. Minimalno, nešto najmanje, najtrunka trunke, komad, atom, ako bude razlika, pokazat će se. Pa kad se pojavi ono za što Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابِ Osvijetit će se zemlja svjetlom njenog gospodara kad Allah dođe. وَوُضِعَ الْكِتَابِ i bit će postavljena knjiga Lebih na mahfudu koji je sve zapisano. Pa će onda biti postavljena knjiga za svaki umet. Pa će svaki pojedinac dobiti knjigu svojih tijela. Pa će se postaviti vage. pa će se vaga tri stvari. Dijela i ona su cilj. I druge dvije stvari da se pokaže bitnost dijela. I bitnost vjerovanja i nevjerovanja. Allah kaže za nevjernike fananu qimu nahum yawm al-qiyamati wazna. Ništa oni neće težiti na sudnjem danu. I došlo je u hadisu da će se jedan ogroman nevjernik, jak, snažan, koji se silio svakako svojom snagom, nije džaba postavljen dokaz protiv njega, stat na vagu, pa će na vagi biti nula. Njega nema. Ja snage nema više. To mu ne koristi. Također je poznato da ljudi rade puno dijela i da ljudi rade raznovrstna dijela. I da sva dijela nisu kod Allaha ista. Neko se brine kvalitetom, neko kvantitetom, neko jednim i drugim. Nama je naređeno da ne, ne smatramo bezvrijednim ni jedno dobro i ni jedno loše djelo. Da grabimo gdje stisimo kad kapa na kapa i dobro i loše. Da izbjegavamo loše i veliko i malo koliko god možemo i da radimo dobro koliko god možemo. Sve će nam trebati. Ali nam su, su nam spomenuti prioriteti i preče stvari od prečih. I teže od težih. Pa čovjek treba da gleda da radi ono što je kvalitet, kvalitetnije, što je vrijednije, što je teže na vagi. Pa kaže se da su neke stvari teške na vagi, lahke na jeziku, poput riječi subhanallahi, subhanallahi, subhanallahi, nazim, na primjer, ili neke druge da ispunjavaju vagu i tako dalje. Zato će se desiti da čovjek dođe sa knjigama koliko mu pogled dopire, toliko tomova ima njegova knjiga. A on ima dijela ili loša, ili dobra, ili mješavina. Zašto govorim ili loša? Zato što će Allah subhanahu wa ta'ala nevjernicima njihova dobra djela koja su radili na dunjalu koji isplatiti. Na ahiretu prikazati i uprah pretvoriti. Kao što kaže uzvišenje, uhadimna ma aminu min amelin fađa'allahu heba'en min thura. Mi ćemo, kaže, pristupiti njihovim djeljelima, pa ćemo ih, kaže, raspršiti, upra, u ništa pretvoriti. Otiće, nestaće. To su ona dobra djela za koja su isplaćene na dunjalu u vidu onoga što im je najbitnije bilo. Nekom je bilo bitno zdravlje, nekom moć, nekom ime, tako pa mu Allah daje u tome. Isplati ga na ovom svijetu. Što je došlo u hadisu, je došlo kako također u sahihu pojašnjeni, pojašnjeni detaljniji. I zato će nekom samo loša stajati tamo, kao ona koja vrijedi, koja se vagaju. A bit će zapisana sva druga. Nekome će mješavina biti, nekome više dobri i tako dalje, nema niko da nema loših. Međutim, pojenta je da nisu sva djela teška. Pa neko će imati puno knjiga, ali ne teže toliko, ni dobro ni loše. Puno dijela od kojih ima veliki dio nije uopšte priznat, nije primljen kod Allaha. Ili greha puno koji su mali grijesi. Pa jeste ono on veliko, ali će na vagi pokazati težinu koliko teže ta dijela ili ne dijela, a nekoliko zaista količinski ima. I zato će Allah vagati knjige dijela, i nevjernika da pokaže se da ništa ne vrijedi i neke od vjernika možda i svakog da se pokaže da iman sam tijelo vrijedi bez obzira na kakvo je tijelo da li on hendikepiran totalno da li on mršav slab da li on bolestiv bio da li on bio jak da li je tu snagu koristio hajru ili bi, da li je bio lijep pa koristio tu hajru ili je to bilo izvor fitne iskušenja belaje njemu i ostalima i tako dalje sve, sve što imamo su blagodati iskušenja istovremeno vremena I zato kad su ashabi vidjeli Ibn Mas'uda radi Allahu anhu da pokušava sebi otkinuti misvak, pa mu se smijali kako su mu tanke noge, kako ga vjetar nosa sa granom zajedno. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, njegova ta dva, te dvije potkornice su teže od vrda uhoda na sudnjem danu. Zbog imana koji je u njemu. Zato govor, ashaba kaže da je napunjen imanom ili natrepljan imanom do potrka. I zato će se Allah zvagat neke ljude, nešto je njihovo tijelo bitno, nego zbog onoga što sadrži, što je bilo. Od imana, od Korana, od zikra, od ubjeđenja, dobrih ili loših dijela. Pa oni koji se prsili, ponosili svojim tijelom ili snagom, pokazali se ništa ne vrijedi. Ali djela će se opet izvagati, pa će ona vidjeti koliko vrijedi ili ne vrijedi. I sve kad se sabere, na kraju će se vaga djela, I ona su najbitnija. Jer vaganje tijela i vaganje knjiga dijela je sad ide samo prilog, govori u prilog bitnosti samih dijela koje se drži. Bez obzira što je knjiga puna, ako u njima nema teških stvari, ona pokazuje nekoliko papira, papir koliko je teža, nekoliko su dijela teška. Pa će najbitnije biti da se izvagaju dijela. Nakon toga idu na ponovan, ponovni razgovor sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Došlo je u sahihu da će Allah subhanahu wa ta'ala sa vjernikom razgovarati na samu pokriti ga. Ali prije toga učenjaci su govorili o ovim detaljima i ovim pričama pa spominju primjer kako će to sve izgledati. Od momenta kad budeš čekao u masi najvećoj mogućoj kad Allah proživi prve i posljednje stajao na koninima klečao početku preda se gledao, a zatim se pogled ukočio prema gospodaru svjetova kad se pojavi, pa te prozovu imenom i prezimenom i ti shvatiš da si to ti, bez obzira što ima masa ljudi koji se zovu isto kao ti, kao tvoj baba, kroz istoriju. I kad vidiš da meleci dolaze po tebe, i kad te ponesu, i pred gospodara svjetova donesu, i ti misliš da svi gledaju u tebe, a nikom nije briga za tebe ali je to masa ljudi. Da će Allah subhanahu wa ta'ala vjernika pokrit da ga smiri svojim pokrivačem. A nevjernika pred svim ljudima sramotiti, priječati, pitati. Pa će vjernik, ako nije od one prve skupine koja je upotpunila iman, upotpunila tevhid, o tome smo govorili u komentaru trećeg poglava knjige tevhida, ako hoće nek se vrati detaljnije, a to je oni 70.000 puta 70.000 koji su oslobođeni koji su oslobođeni polaganja računa ako ne od te skupine koje će biti rečeno idi slobodan si nema za tebe više računa i on će ih pravo ka, ka džennetu krenuti prvi si rad prijeći i na kanter biti zaustavljeni opet koji svi drugi a o tome ćemo govoriti ako bude u sljedećem predavanju onda će vjernici na jedan od dva načina polagati račun a nevjernici mu nafiti samo na jedan ili će lahko, ili će teško polagati. Šta znači lahko polaganje, lahko polaganje računa ili lahak račun? A Iša radi Allah on pitao poslanika sa svem o tome, ko što je u hadisu vjerodostojno, pa kare to je innema dalike ard, jer kaže poslanik sa svem vjerodostojno hadisu, me nukiša hesabe udib, ili ima drugi rivajta drugih ko god kaže bude polago račun bit će i kažnjen. Kaže pa zar nije Allah rekao fe sofa yuhasibu hisaban yasira. Takav će lahko račun položiti. Kaže to je izlaganje. Ali onaj s kim se bude raspravljalo, taj će i kažnjen biti. Pa će jedan dio vjernika biti oslobođen polagana računa. Drugi dio vjernika će položiti račun lahko. A treći će polagat pa kažnjen biti u džehennemu morati odgovoriti. Šta znači lahko polaganje računa? Znači da će doći Allah subhanahu wa ta'ala i pitat ga jesi li ovo radi ovo? Reče jesam. Jesi li radi ovo? Reče jesam. I tako mu nabrajati koliko Allah htjenje dijela. Lahko ne znači kratko. Ali neće ga pitat zašto si to uradio. To znači raspravljati se s njim. Onaj koga Allah bude upitao zašto si ovo uradio, neće imati opravdanja validnog, jer da ima opravdanje ne bi mu se pisao grije. Ono za što imamo opravdanje nije grije. Može biti greška, može biti nešto. A ono što je zabilježeno ko grije je grije. Koga Allah bude pitao zašto si to uradio, zato je grijeh će mora da odgovorio u žahenemu. Nema više kabura, nema više stajanja, nema više čišćenja. Sljedeće čišćenje je ovaj. Da Allah suzviše nije sačuvao. Pa će jedni reći jesam, jesam gospodaru, jesam, jesam gospodaru i kad se završi reći gospodaru ovdje fali grija. To je vjernik. I to ono što odlikuje vjernika na ovom i na ovom svijetu, iskrenost. Pa će Allah reći ja sam ti to pokrije na ovom svijetu i opraštite i šta ti sad, idi, slobodan se. Drugi će reći jesam, pa će pokušati da se pravda, ali ne da negira, da spomene neke razloge kad bude pitan zašto si i takav će biti kažnjen nevjernik će biti pitan za grijehe po ispravnije mišljenju. I vaga će mu se djela, odnosno ne djela, po ispravnije mišljenju. I na to ukazuje hadisi i ajeti. Iako ima i drugih iz kojih se može razumjeti da neće, pa zato postoji razdražen kod jahli sunete val žemata, pa ko kaže da neće, nije novotar. Nevjernik će biti prozvan pred svima. I približen Allahu subhanahu wa ta'ala doveden pred njega pred svima. I osramoćen javno i bit će pitan za svaki za svoje nevjerstvo, a zatim da svaki detalj šarijeta. Dakle, nevjernik će biti pitan zašto si pio alkohol, zašto si činio blud, zašto si se miješao sa ženama, zašto si gledao haram, zašto si svaki detalj. Plus zašto nije vjerovno, što je najbitnija stvar. I ni za jednu stvar neće imati opravdanje. Pa će onda biti poslan a prije toga su mu se vagala djela, kao što kaže šehrul sami, ne onoga koma se vagaju dobra i loša djela, nego iz jednog od pet, šest razloga koje Leman spominje, mi ćemo spomenuti nešto od toga, da se pokaže Allahova pravda. Da se tačno vidi koliko je on grijeha uradio i koliko su ta djela teška i u koji sloj džehennema treba da bude spušten. Kad se stavi na jedan tas, pun. Pun je i kod onog drugog nevjernika. Ali neće svi u istinu sloj džehennema biti. Jer rekao sam, imaju količina i ima težina. Vrijednost ili opasnost dijela. I zato će se nevjerniku vagat. Na jednom tasu neće biti ništa jer je Allah pretvorio prašinu, kao što on kaže uzvišeni. Na drugom tasu će biti i pokazat će se koliko je grešan. Koliko je zaradio i koliko će da ovaj. Na kojim stepenu će da odgovorio. I tu vječno da ostane. Tako kao što će mu se vaga djela, tako će biti pitan za grijehe. A ono što Allah subhanahu wa ta'ala kaže da neće govorit to u jednim, dje, dje, dje, jednim, jednom dijelu sudnjih dana ili فيوم إذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان يعرف المجرمون بسماهم فيؤخذ بالنواس والأقدام سنو اسمه koji je bio govornik komentara ovih stvari kroz sura Rahman kada Allah kaže toga dana neće biti pitani za grijehe ni ljudi, ni džini, nego će se kada grešnici prepoznavat, pa će biti hvatani za kike i za noge, pa u džahenem bacani, to je opisano kasnije. Ovo se odnosi na kasnije. Kad završi polaganje računa, on odlazi. I neće ga trebati pitat, melek, jesi ti za dženetom za džahenema? Jer će biti obilježeni. Allah subhanahu wa ta'ala će proživjeti vjernike, proživjet vjernike obilježene i proživjeti nevjernike obilježene vjernici se pojavi bijeli svjetlih lica, bijeli li od tragova abdesta, sa tragovima sežde, veseli nakon polaganja računa. Do te mjere veseli da će drugima pokazivati ono što ih ne zanima. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها مقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة رادية في جنة عالية قطوف عادانية Ko bude dobio knjigu desnu ruku, reći će, evo čitajte moju knjigu. Ide ljudima govori. I to ima kod nas na ovom svijetu. Čovjek dobije povisicu plate, čovjek dobije dobro prođe na testu. A svi čekaju rezultate. I on pokazuje njim kolegama, poli njih briga, poto onaj koji je pao. Nije, nije ušte nije drago što si ti prošao, njega se njeg prinje njegov, on gleda svoje rezultate loše, a ti njemu se hvališ kako je tebi dobro bilo. To je jedno od pojačenjenja zašto će ljudi od sreće pokaziva drugima, govoriti čitajte moju knjigu, ja sam bio ubijeđen, neću račun polak, da je spremio sam se za to. Pa Allah kaže, bit će u sretnom, zadovoljnom životu, u džennetu, visokom, izvanrednom, čiji su plodovi na dohvat ruke i tako dalje. Dok onaj ko bude dobio knjigu desnu ruku, u lijevu ruku, bilo iza leđa ili u lijevu ruku, fa seufa jede u thubura, propast će doživat, vo jasna se aira, uvatri se pržit, Allah će ih proživjet crne, tamno plave ili crnih lica plavih očiju, uprašenih lica, zabrnuti, pogotovo u momentu kad se njihovo ime i prezme prozove ta će da potame i pocrne. Pa kad svoju knjigu otvore, još više će da pocrne. I spominje imam Kurtobi u Tethiri dugu priču kako je on poredao ove stvari, pa spominje tamo zanimljive detalje, kaže, bit će prozvan onaj koji je bio primjer u Hajeru, koji je drugi pozivao, pa se za njim odzazivali i vjernici općenito koji su sebe Hajera bili drugima. Biće prozvan, pa će dobiti knjigu, pa će mu se u knjizi pokazati prvo loša djela, pa će on čitat i na, zabrinut se, nasikirat se dobro. A neće pocrnjati. Pa će na kraju pisat ovo su tvoja loša djela, ja sam ti ih oprostio. Pa će se razveseliti. Pa će početi da čita jedno za jednim dobra djela. Pa će zablistat od radosti i sreći. I na kraju će pisat ovo su dobra djela, ja sam ti ih mnogo stručio. Pa će ljudima govoriti, evo čitajte ljudi, vidite dok ovaj drugi kad bude prozvan pokazat će mu se na loša, dobra djela koja je već isplaćena. Pa će čitati dobra djela i ponadat se da će i on proći. Pa će pisati ovo su dobra djela koja su propaštena. Onda će čitati grehe, pa će na kraju pisati ovo su tvoji gresi koji su uvećani, to je čija je kazna uvećana i gresi su ne uvećavaju. Pa će pocrnjeti prvi vjernik će dobiti u tom momentu dvije odjeće ženeta, dženeta, dvodijelno dijelo ženeta i dobit će visinu Adema, Situne, Diran, 60 laktova, 30 metara i dobit će dženetski izgled jer je već pripremljen za ulazak u ženet prije sirata samog. Pa će se vratiti svojim sljedbenicima i rečeno će mu biti idi svojim sljedbenicima i reci im ovako prolaze i, i oni ili ovako prolaze ovakvi pa će doći reći, a oni će reći ne propoznajemo te ko si ti, pa će reći ja sam taj i taj, prošao sam, pogledajte knjigu, ovako ćete i vi proći. I drugi će biti izopačen totalno, pa će biti poslan svojim stepenicima da kaže ovako ćete i vi proći i ovako ćete završiti. Jedan i drugi kako su radili, tako su i dobro. Nakon što se treći put prate kod Allaha subhanahu wa ta'ala sa knjigama i sa rezultatima vage dobit će konačnu sudbu, odredbu, presudu. Pa će svako sa tim novim izgledom da krene dalje. Pa će meleci oni koji su za džahennem sa jasnim znakovima ščepat, pa neki je zakike uzet, pa vuć i u džahennem bacit. Neki je za noge uzet, pa ih vuć, kao što Allah u Kur'anu kaže i došlo je tefsirno pojašnjenje, vuč, a oni licem svojim parat tu zemlju, pa u džehennem bit bačen. Munafici će biti pušteni dio nevjernika na krenu, da probaju prijeći rat. Pa će se desiti ono što se desi tema sljedećeg predavanja je nastavak kako Bog da govora o sudnjem danu, ali nakon ovih stvari govorit ćemo o hautu vrelu poslanika sallallahu alaihi ve sallam njegovom opisu i kako se snega pije i ko će snega da pije, koji su uslovi i ko će snega da o, o, bude odbijen ili zabranjen te osirat, osirat čupriju i kantari dijelu nakon sirata, pa molim Allah smaka da nas poživi i sačuva na ovom na onom svijetu uputi i učvrsti u smrti na pravom putu uvede u džene, sačuva džene, džene, džene, džene, džene, džene, džene, džene, džene, džene, džene, i vječnim užitkom u džennetu. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى